ուղղությամբ գտնված 30-ին անեկախտապեսելի է, ինչը եւ հատուկ է աղջիկներին։ Իրո, դուք աղջիկներդ շատ փոփոխական տրամադրություն կարող եք ունենալ։ Եթե չես իմանա հաջորդ բանին ինչ կան ինձեր մտքով։ Դա նրանից է արամ, որի տարբերություն տղաների մեր արարքների հիմքում ոչ թե երկար բարակ մտածված պատճառահետևանքային կապն է, այլ զգացմունքները։ Չես դիտի թե որն է ճիշտ։ Իսկ այժմ ուզում եմ մեր ընկերներին ծանոթացնել մեզ ուպատության պահերի պատկերված Ախոտ Բաբկելյանի, ով վերջերս ամենախելացի հերոստանախագծում անցել է գիտայի ռազմական փուլ։ Դա մեծ հաղթանակ է, առավել ևս որ նա այս խաղի մասնակից առաջին արտահայտումն է։ Մենք իհարկե բոլորը սուրապացել ենք ու կարծում եմ հաջողությունների հասնելու համար բոլորովին երեական չէ։ Տղա է հրախտիկ, մարաքաղաքի բնակիչ է, շրջենտրոնի թե հեռավոր գյուղի։ Այսօր կարևորը նպատակասլացությունն է, աշխատանքիրությունը եւ զարգացած մաս լինելու ցանկություն։ Աշոտի հետ մեր զրույցը ծավալվեց նաեւ իրենց շրջանի սոցիալական խնդիրների ու այդ առումով նրա ցանկությունների շուրջ։ Աշոտ ուրախ եմ քեզ ողջունել եւ ասեմ, որ հպարտանում են քո հաջողություններով։ Ինչպես տեղեկացանք, ուսումը քո կյանքում մեծ նշանակություն ունի եւ ոչ միայն ուսումը, այլ առհասարակ զարգացած լինելը գիտելիքների ձեռքբերումը քո կյանքում մեծ նշանակություն ունի։ Այդ հիմքը քո կարծիքով տանն է դրվում, դպրոցը ունի մեծ նշանակություն, թե քո պարագայում ինչպես է։ Ինձ համար թե տանը, թե դպրոցում այդ հիմքերը դրվեցին, քանի որ մայրս նույնպես ուսուցչուհի է եւ տանը նա ինձ հետ աշխատում էր մանկուց, բացի դրանից նաև դպրոցում նոր գիտելիքներ ստացա եւ այդ գիտելիքի հանդեպ սերը մեծացավ դպրոցում եւ այդպիսով սկսեցին ավելի շատ նոր գիտելիքներ փնտրել։ Մասնակցել ես ամենախելացին հաղորդմանը, անցել ես կիսաեզրափակիչ։ Այդ խաղը ինչով առանձնացավ քեզ համար այդ հաղթանակը ինչպես տրվեց։ Շատ հետաքրքիր կազմակերպված խաղ է իր լայնածավալ կատարված աշխատանքներով տարիներով իր միջազգային ֆորմատի, քանի որ խաղը պատկանում է Sony Pictures միջազգային կազմակերպության եւ խաղի բազմաթիվ տարբերակներ կան ամենտեղ Չինաստանից մինչեւ ԱՄՆ այդ խաղը հերարձակվում էր եւ այդ խաղը առաջին անգամ ստեղծվեց Ռուսաստանում Սամեի Ումնի բոլորս երևի հիշում եք Թինա Կանդելակի վարած հաղորդաշարը եւ ես միշտ հետեւում եի այդ խաղին եւ երազանք էր ինձ համար մասնակցել այդ խաղին Հաստատ երբ Հայաստանում արդեն սկսեցին հերարձակել երազանքդ որոշակիորեն մտեցավ Ես սկսեցի եզրեր փնտրել, որպեսզի այդ խաղին նույնպես մասնակցեմ եւ երբ իմացա, որ այստեղ նույնպես կատարվելու է այդ նախընտրական փուլը, ես իսկույն որոշեցի, որ պետք է մասնակցեմ եւ իմ ուժը չափեմ այդ ասպարեզում։ Ինչ էր պահանջվում։ Աշխատանքը ծավալուն էր անշուշտ, հատկապես երբ ինչ որ կոնկրետ ուղություն չկար հարցերի, որ դու ուսումնասիրես կամ պատմություն կամ երաժշտություն կամ որևէ այլ բնագավառ, պարզապես պետք է եւ վերանայես բոլոր գիտելիքներդ եւ նոր գիտելիքներ ստանաս, որ เป զի անսպասելի հարցերից չփուզվես, ամոթով չմնաս, այսպես ասենք։ Խաղը հենց առանձնանում է դրանով իսկ, քանի որ մենք գիտենք, որ հերոստատերով կան տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր, բայց դրանք առանձնանում են նրանով, որ այդ խաղերում տրվում են կոնկրետ հարցեր, կոնկրետ բնագավառներ կան տարբերօրինակ պատմության մասին խաղ, նույնիսկ մաթեմատիկայի մասին, բայց այս խաղը ամենախաղացիան ռազանում էր նրանով, որ չկար ինչ որ կոնկրետ բնագավառ եւ ասել, որ միայն դպրոցական ծրագրից էր, ոչ, ամեն բնագավառից կային հարցեր ներգրաված խոհանոցից մինչեւ քաղաքականություն։ Եվ դրա համար շատ դժվար աշխատանք էի կատարում ես ինտերնետից, հանրագիտարաններից, դասագրքերից օգտվելով նյութեր էի քաղում, որպեսզի կարողանամ լիարժեք խաղ ցույց տալ։ Ընդհանուր առմամբ, ոչ հաղթելու առումով, ինչ կարևոր բան ես բերել քեզ հետ։ Նախ եւ առաջ նոր ծանոթությունների ասպարեզ դարձավ ինձ համար ամենախելացին, քանի որ ծանոթացա նոր աշակերտների հետ, նոր կազմակերպիչների, ռեժիսոր, օպերատոր եւ այլ շատ ծանոթություններ ձեռք բերեցի, նոր գիտելիքներ ստացա խաղի ընթացքում, փորձ ձեռք բերեցի երթերով աշխատելու, ինչպես նաեւ հաղթանակը ինձ համար մեծ դեր խաղաց, քանի որ խաղը ինչքան է գիտելիքի, այնքան նաև բախտի խաղ է, քանի որ այստեղ երկրորդ փուլում հատկապես երբ գախնաձերծում փուլը կա, այդտեղ պետք է հաջողակ լինես, կարողանաս արագորեն անել գախնաձերծում, որպեսզի կարողաս քո նախընտրելի թեման ընտրես եւ այս փուլում ես երկրորդն եմ եւ կարողացա ինձ համար թեմա ընտրել եւ դրանով հենց առաջ ընթացա եւ վերջում հաղթանակ ստացա։ Աշոտ արդեն կողմնորոշվել ես ինչ մասնագիտություն ես ձեռք բերելու։ Ցանկություն ունեմ դառնալ քաղաքագետ։ Քաղաքագիտությունը համարում եմ արվեստ, սիրում եմ քաղաքական ինտրիգներ, խաղեր եւ հետագայում Հետաքրքիր մտածում է ամեն դեպքում։ Զգում ես, որ հենց այստեղ կարող ես քո այդ երազանքը իրականացնել։ Իհարկե, քանի որ մենք պետք է պահենք մեր երկիրը, մեր երկրի սահմանները գծված են հայ զինվորի արյամբ եւ մենք պետք է այդ արյանգիցը մենք է պահենք թե սովորելով, թե հայրենիք պաշտպանելով եւ մեր ապագան պետք է կառուցենք մեր երկրում, որ เป զի շնասնենք եւ մեր երկիրը կարողանա իր դիրքերը համապնդել միջազգային հասարակության մեջ։ մեջ Հայրենիք սկսվում է սեփական բակից, դու ասկերանի բնակիչ ես, հետևաբար հենց այստեղից քեզ համար սահմանագծվում է հայրենիքը, այն տեղը, որտեղ դու մեծացել ես, սոցիալական առումով ինչ խնդիրներ է լուծում շրջանի բնակիչը։ Արդեն բավական հասուն ես դա հասկանալու համար, քո կարծիքն նրա հա համար կարծում եմ։ Դուք ճիշտ եք, երբ ես ասում եմ հայրենիք իսկույնև այդ մտաբերում եմ Ասկերանը, Ասկերան քաղաքը, թեկուզ եւ Ասկերանը իր չափերով այնքան էլ քաղաքի նման չէ, համեմատած տարբեր քաղաքների հետ, նույնիսկ Ստեփանակերտի հետ, բայց Ասկերանը մեր տունն է եւ ամեն կերպ պետք է աշխատենք այն զարգացնել եւ իսկական քաղաքի տեսք տալ։ Ասկերանի բնակիչները բոլորն էլ ունեն ինչ-որ խնդիրներ սոցիալական, բայց այդ խնդիրները անհետանում են եւ բոլորը համախմբվում են եւ ինչ-որ թեկուզ միջոցառում կամ ինչ-որ օգնելու մեծահասակներին կամ ինչ-որ սոցիալական հարցերում միշտ համախմբված են եւ բնակիչները այդ հարցում մեծ ներդրում ունեն։ Հենց բնակիչները իրար են սա տարկանգնում, չեն սպասում, ասենք պետական աջակցության, ճիշտ է աջակցությունը կա, բայց առաջին հերթին իրար աջակցելու գործընթացը։ Իհարկե, քանի որ ասկեն փոքր քաղաք է, բոլորը այստեղ իրար ճանաչում են, չեմ հիշում այդպիսի դեպք եւ ինչ որ մի բնակիչ մեկից ինչ որ բան խնդրի եւ չկարողանան օգնել թեկուզ եւ հենց ասկյանի շրջանում, պետական աջակցության հետ նաեւ այդ սատարումը բնակիչների իրար շատ կարեւոր դեր ունի։ Սոցիալական առումով ինչ ապագա է ուզում ուզում հենց քո հայրենիքի համար, կոնկրետ ասկերանի։ Ես շատ կուզենամ, որպեսզի ասկերանս ստեղծվեն նոր մշակութային, իչու չէ նաև ժամանցային տեղեր, որպեսզի մեր ասկերանի երիտասարդությունը, ինչու չէ նաև մեծահասակները կարողանան իրենց ժամանցը անցկացնել այստեղ, նոր աշխատատեղեր, քանի որ ասկերանում կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր աշխատանք չունեն, նոր բնակետներ, որպեսզի ասկերանի շրջանը բնակչությունը շատանա, ինչը ոչ պակաս կարևոր է դուրս չգան Շուրանից։ Մեր պետությունը պետք է այնպեսի ջանքեր գործադրի, այնպես բարելավի մեր երկիրը, որ เป զի մարդիկ մեր երկրի սլավը չտեսնեն, ավելի լավ երկիր չտեսնեն իրենց համար որպես ապագա եւ մնան այստեղ։ Աշոտ, ամեն տարիքում մարդիկ ունենում են երազանքներ, գուցե տարբեր տարիքներում տարբեր։ Հիմա երազանք ունես։ Այո, մեզ ցանկությունն է ընդունվել Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, բայց քանի որ այնտեղ միջազգային կարգի դպրոց եւ այնտեղ սովորում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ Հայաստանից այնտեղ սովորում են ընդամենը 21 հոգի, իսկ մնացածը տարբեր տեղերից, Աֆրիկայից մինչև Չինաստան, Ավստրալիա ամենտեղից մարդիկ կան այնտեղ, եւ դա մեծ օգուտ կտա ինձ սովորել շփվելով տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր ազգությունների հետ, որ เป զի կարողանամ իմ հետագա աշխատանքում միջազգային քաղաքագիտության մեջ կարողանամ շփվել տարբեր ազգի մարդկանց հետ։ Դա միջազգային փորձ կլինի շփման, այսպես ասենք։ Շնորհակալություն Աշոտ, հաջողություններ ենք մաղթում քեզ եւ կարծում եմ քո հետագա հաջողություններով ուրախանալու առիթներ դեռ կունենանք։ Շնորհակալություն։ պատանիներ ու պարմանուհիներ։ Այսօր մենք միլիոն եւս ով անծանոթ չէ մեր ուշադիր ունկնդիրներին։ Մենք հաճախ ենք նրան հյուրընկալում եւ ամեն անգամ հաճելիորեն զարմանում նրա վառ երևակայության, նպատակասպանության ու ուշադրության վրա։ Դավիթ Ավանեսյանն արդեն 5-րդ է։ Այս տարի շատ նոր առարկաներ է գտնելու ուսումնասիրել։ Գերազանցիկ է ու նոր առարկաները նույնպես լավ է սրացնում, համալրում գիտելիքների պատկան։ Ապագա գիտնականին հետաքրքիր են եզերքն Բացահայտելով բոլոր գաղտնիքները, ներկայացնում ենք Դավիթի հետ մեր զրույցը։ Դավիթ, ուրախ եմ քեզ ողջունել միջև 18-ի տաղավարում կրկին եւ քանի որ աշնանային արձակուրդները նոր են ավարտվել, կցանկանայի իմանալ ինչպես անցավ քո այդ արձակուրդների մեկ շաբաթը, հասցրեցիր արդյոք հանգստանաս եւ ինչպես ես նորից տրամադրվել դասերի գնալու։ Այս աշնանային արձակուրդները շատ հաճելի էին ինձ համար։ Ես հասցրեցի իմ տնային աշխատանքները բոլորը կատարեմ եւ միևնույն ժամանակ խաղամ։ Ես շատ լավ անցկացրեցի այս արձակուրդները եւ մտածում եմ, որ բոլոր իմ արձակուրդներն այդպես լավ կանցնեն։ Մենք աշնանային զբոսանքների էինք գնում։ Ես նաեւ բակից շատ տերևներ եմ հավաքում, որպեսզի գեղեցիկ նկարներ բաներ պատրաստեմ, քանի որ ես սիրում եմ այդպիսի բաներ։ Ձերքով աշխատանքներ անել որոշ սիրում ես։ Իսկ տարվա եղանակ որպես սիրում ես Աշունը։ Աշունը իմ ամենասիրելի եղանակներից է, որովհետև Աշունը շատ գունազարդ է։ Տերևները շատ գունազարդ են եւ ես սիրում եմ տերևներ։ Նրանք ունեն տարբեր ձևեր, չափեր, շատ հետաքրքիր է։ Եվ Աշնանը տարբեր երանգներ են ստանում։ Այո։ Քանի որ գիտենք, որ դու վառ երևակայություն ունես, թափվող տերևները ինչի հետ կարող կարող ես համեմատել։ Ասում են, չէ, Աշունը մի քիչ տխուր եղանակ է, թախծոտ է։ Քեզ համար բացի այն, որ վառ է, գույներ կան շատ, կա այդ տխրությունը որոշ Երբ տեսնում ես թափվող տերևները, իրոք մի քիչ տխրեցնող զգացողություն է առաջանում, որ տերևները հրաժեշտ են տալիս մայր ծառին, բայց միևնույն է կառնանը նորից կաճեն տերևներ եւ այդպես շարունակ միշտ տերևները եւ կաճեն եւ կթափվեն։ Այսինքն դա կյանքի շարունակական լինելն է։ Այո։ Դավիթ, այս տարի գիտենք, որ նոր առարկաներ ես անցնում արդեն 5-րդ դասարանում տեսնում, մի քիչ ծանոթացնում ես եւ Արդեն երևի որոշները դրանցից հասցրել է սիրել։ Այո, հատկապես ես սիրում եմ հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան։ Այդ առարկան մեզ սովորեցնում է հավատալ, լինել բարի, չարություններ չանել, մեղքեր չգործել եւ միշտ հավատալ Աստծուն եւ ծանոթանալ հայ եկեղեցու պատմությանը, ինչը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Դավիթ կրծեր քույրի կտել է արդեն դպրոցական եւ գերեւ երևի ուզում ես, որ ինքն էլ քեզ նման լավ սովորի, օգնում ես նրան։ Այո, ես փորձում եմ իմ բոլոր ուժերով օգնել քրոջս։ Ուզում եմ, որ նա էլ ինձպես խելացի լինի, լավ սովորի, դրական գնահատականներ ստանա եւ մտածում եմ նա հետագայում շատ լուսավոր ապագա կունենա։ Դավիթ, իսկ ինչ ես մտածում քո ապագայի մասին։ Արդեն որոշել ես ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու, ինչ ոլորտում ես ուզում ուզում քեզ տեսնել։ Ես շատ եմ ուզում դիեզերք թռչել, քանի որ ես շատ եմ սիրում արևը, աստղերը, լուսինը եւ միշտ ցանկացել եմ հետազոտել այդ երկնային մարմինները։ Բնագիտություն առարկայից ես կարողացա իմանալ շատ տեղեկություններ ամեն ինչի մասին։ Մենք անցել ենք մոլեկուլների մասին, աստղերի մասին, դիեզերական մարմինների մասին եւ այլ շատ բաների մասին։ Այսինքն առարկան անցնելով ավելի է մեծացել հետաքրքրությունդ Այո, եւ մտածում եմ, որ մնացած բոլոր 7 դասարաններում ես շատ տեղեկություններ կստանամ եւ կձգտեմ ավելին իմանալ։ Այսինքն, եթե դու հնարավորություն ունենաս դիեզերագնաց դառնալու, անպայման կդառնաս, այո։ Այո, եթե ես մի բան որոշում եմ, պետք է անեմ։ Կամ գիտնական կդառնաս, չէ՞, որ ուսումնասիրես։ Տիեզերք կուսումնասիրեմ եւ ուզում եմ, որ հայ ազգը ունենա եւս մեկ գիտնական եւ մեր ազգի անունը ավելի շատ տարածվի։ Դավիթ, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ կարծում եմ, քանի որ դու նպատակասլաց ես եւ աշխատասեր, քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Այո, ես նույնպես համոզված եմ եւ կասկածներ չունեմ, որ հաջողությունների կհասնեմ։ այսօր շատ ուրախ բացվեց, որ երեք լոկան ձև շաղեց, որ հեքիաթում դարձավ տարին, որ երազ է չարվալին, որ կայելի ուրախ սրտով, որ կծահի երկի թևով, Ես կարող է այն թախից բերել Եվ այն սիրով լի օր լինել բացվեց, օրը երեկո կամ ձև շախեց, երկունքում կրկին մի շով այլեց, և ինձ նորից ժպի բերեց, հող օրը մեզ միշտ լույսով բացվի, երջանիկ պահեր ու վար հուշեր, այսօր պարգևի, իսկ ես մտակ Դուք լսում եք միջև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Այժմ բացում ենք մեր հանդեսի երրորդ էջը։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչու են աշնանը թափվում ծառերի տերերները։ Եթե ձմռանը թարաշ ծառի տերևները չթափեին, ապա ծառերը կմեռնեին, Դա ունի մի քանի պատճառ։ Առաջին ծառի տերևները շատ մեծ մակերես ունեն, եւ այդ ամբողջ մակերեսով ինտենսիվ կերպով ջուր է գոյ Ամրանը ծառի հնարավորություն ունի խոնավության կորուստը վերականգնել, հողից դուր կլանելով։ Սակայն ստերի հետ այդ գործընթացը խիստ նվազում է, իսկ ձմռանը այն դառնում է գրեթե անհնար։ Տերևներով ծառերը ձմռանը պարզապես կմեռնեին խոնավության պակասից, այսինքն կչորանային։ Այդ իսկ պատճառով չորային սեզոնների ժամանակ արևադարձային եւ մերձարևադարձային կլիմայում գտնվող ծառերը տերևաթափվում են, ինչեւ անձրևային եղանակների վերսկսելը։ George! Եթե լուսավորություն դարձրել եք, որ ջան ուժեղ ձեղումներից հետո ծառի ճյուղերը ներքև են ճկվում ջան ծանրության տակ, որոշ ճյուղեր նույնիսկ կոտրվում են։ Եթե ծերերները զմրանը մնային ծառերի վրա, ապա ճյուղերի վրա ավելի շատ կլիներ ջան ծածկույթը, քանի որ ինչպես նշվեց, ծառերի տերևների մակերեսը շատ մեծ է։ Այսպիսով, զմրանն ընդառաջ դերևաթափվելով, ծառերը պաշտպանվում են ջան հետևանքով հնարավոր մեխանիկական վնասվածքներից։ Պատճառ 3 Տերևաթափի ժամանակ ծառերը ազատում են այն բոլոր հանքային աղերից, որոնք կուտակում են տերևների մեջ ողջ ամռան ընթացքում։ Ինչպես նշվեց, տերևը մեծ քանակությամբ ջուր է գոլորշացնում։ Գոլորշացած ջրին փոխարինում է նոր ջուրով որն արմատների միջոցով կլանվում է հողից։ Սակայն այն ջուրը, որ արմատը ստանում է հողից, հագեցած է տարբեր տեսակի աղերով, այսպիսով ներևը ոչ միայն մաքուր ջուր է ստանում, այլ նաև աղային լուծույթներ։ Աղերի մի մասը բույսն օգտագործում է սննդի համար, իսկ մնացած մասը պահվում է տերևների բջիջներում։ Ինչքան շատ է ջուր գոլորշիացնում տերևը, այնքան աշնանքով այն ավելի է հանքայնացնում։ Արդյունքում աշնանը տերևի մեջ կուտակվում է մեծ քանակությամբ աղեր, եւ տերևը դառնում դառնում է հանքային։ Հանքային աղերի ավելցուկը խախտում է տերևների նորմալ աշխատանքը։ Այդ պատճառով հին տերևների թափվելը բույսի նորմալ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայման է։ Ի դեպ, ինչպես են շատերև ծառերը ձմռանը կարողանում խոնավությունը ստանալ ու մնալ կանաչ։ Գախնիկը նրանում է, որ փշատերևները ավելի քիչ են ջուր կոլորշացնում, քան սովորական տերևները։ Առաջին հերթին փշերի մակերեսները բազմակի անգամ փոքր են տերևների մակերեսներից։ Երկրորդ, Տերը հատկաշուն է։ Երրորդ, նրանք պատված են ումանման թաղանթով, որը եւս նվազեցնում է ջրի գոլորշացումը։ Շատերև ծառերը եւս դերևաթափվում են, սակայն ոչ միանգամից, ինչպես մյուս բույսերը, այլ աստիճանաբար։ Շատերևների թերը միջինում ապրում են 3-ից 4 տարի։ Այդ իսկ պատճառով շատերևների դերևափոխությունը աննկատ է։ Thank you